كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakon ove jedne male pauze, mi smo opet zajedno, molim Allah Đelšanuhu da u Kabulu ibadate svoje našoj braći koji su putovali na umru. Da se miluje našem bratu Jasminu, u čiji smo dženaze prošli hefti odgodili, ona je predavanje, a i vam dala su da tradadne svako dobro za vašu ustrajnost i pristupovanje na ovoj halki, odnosno ovim dersovima. Mi smo došli do trenutka kada se e, zaustravala, odnosno sve se više zaustravala situacija između Haridžija i Alije radi Allahu Anhu. Do te mjere su išli, da su došli do te mjere da su e, proglasili Aliju radi Anhu i one koji su sa njim nevjernicima, vi znate kako je pravilo ako se u taboru, ako se postavi tabor muslimana i onaj drugi tabor na jednom mjestu gdje vladaju muslimani mora doći do čega? Mora doći do rata. Između ostalo, oni su protekvirili Aliju, protekvirili su one koji su salijom. Pa su došli dvojica od njih predstavnika, Zura ibn Beređ i Harkuz ibn Zuhere Saadi. Neka je ta arhijača prevladati njihov glas. Kažu, La hukme ila lillah. Ne ima suda, jer sud ne pripada nikom osim kome. Allah te barek ta'ala. Je li Alija to negirao ili odbio? Ili je Alija radijallahu anhu tražio druga rješenja sve dok se ne stekne ili ne smogne situacija ili naprave u uslovi da bi se moglo suprostav tima i takvima jer ih je bilo na hiljade. Vi imate, na primjer, u jednom džematu nećemo banalno govoriti koji džemat ovo ili ono, jer svaki džemat ima svoje probleme. Ali imate u svakom džematu šetanskog izaslanika. I dovoljno je samo da jedan insan napravi fitnu džematu da kaže ne valja hođa. Ili ne valja odbor. Ne valja ovo, ne valja kućni red, ne valja i napravi već fitnu. I onda oni koji su slabih duša i oni koji žele da se nešto dešava u džematu negativno, on će to uvijek podržati. Reći, e, jesu pravu a nema je pojma što. Jer džehl je džehl. E tako je bilo i sa ovima. Dakle, Zura i Harkus su došli kod Alije, dakle, njegovom prisutu i rekli su nema, odnosno nema suda, ne pripada sudnikom osim Allahu te barek vetala. Pa kaže Alija, la hukme ila lillah. Dakle, Alija kaže, nisam to, odbio nisam, negiru. Kaže njemu Harkus, pokaj se. Pokaj se, kaže, od grijeha i povedi nas prema onim neprijateljima, kaži za koje znaš i ti i mi da se borimo sve dok se ne susretimo sa našim gospodarom. Dakle, cilj je šta? Borba, ratovi, polijevanje krvi. Iako fitna, mi smo to, dakle, kroz sve ove dersove vidjeli, da je fitna toliko uzela maha, da je velik broj muslimana izgubio život. Naprotiv, ako se sjećate, predprošli put kad smo govorili o bitki onaj, e, između Alije i, odnosno, Aline vojske i Muavine vojske, vidjeli ste da je život izgubilo oko, od oko 60.000 ili više hiljada ljudi. Je, znate šta znači 60.000 ljudi? Mi recimo pričamo o Srebreničkom masakru gdje je izginulo 10 i više hiljada ljudi. Pričamo o Krajiškom masakru gdje je u Prijedoru, u Banja Luci i okolnim gradovima te blaže krajine ona, je stradalo isto 10.000 ljudi, što slabo kad se spomni velike brojke, govori se o genociju i tako dalje, a zamislite u jednoj bitci koja je trajala toliko mjeseci da izgine 60.000 ljudi i to kako muslimani na muslimane. Dakle, muslimani na muslimane. I onda imate treću skupinu koja tu vatru potpiruje. Kaže Alija radijallahu anhu, ja sam, kaže, htio to da uradim sa vama, ali ste vi, kaže, odbili. Zatim sam ja, kaže, potpisao sa njima ugovore, to je sa Moavijom sam potpisao ugovore, I Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا أَهَدْتُمْ Ako potpišete ugovore radi Allaha, onda to ispunite radi Allaha. Kaže Harkus, to je, kaže, grijeh od kojih se trebaš ti onaj pokajati. Dakle, nisi ti mogu sklopiti ugovor sa Moavijom o primirju. Allah Đelešanuhu u Kuranu kaže وَإِنْ جَنَحَ وَلِسِلْمِ فَجْنَحْ لَهَا ako mušici, nevjernici, budu nakloni primirju, šta kaže Alate te barke Potpiši primirje sa njima. Dakle, prekini sa ratovanjem. Je li tako ili nije? Dakle, nađite način kako da se obustavi proljevanje krvi. Kaže Alija radijallahu anhu, to je, kaže, nešto što ti smatraš, kaže, grijehom, grijehom i ono što ne može se dati mišljenje o njemu. Ja sam, kaže, vama e, rekao šta ćemo uraditi, znači kakav je plan, šta sam vam spričao i tako dalje. Kaže Zura ibn Bereč, kaj je tako me Allaha Alija, ako se ne kaže, ne maniš više uzimanja ljudi da sude u Allahove knjizi, mi ćemo se, kaže, mi ćemo te, kaže, mi ćemo se protiv tebe boriti želeći time Allahu subhanahu wa ta'ala milost njegovo zadovoljstvo. Kaže Alija radi Anhu, tebe neke maješ kak, da bude propo kako si ti nesretan. Ali je radijal anhu je halifa. Ali je radijal anhu od djetinjstva sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem i možete misliti, odnosno možete zamisliti sebi situaciju da čovjek koji je čitav svoje, svoju mladost proveo uz Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem stičući za nje, učijeći od poslanika sallallahu alaihi ve sellem i onda bio počašen da bude savjetnik trojice halifa. Jer bio je savjetnik svejednom halif prije sebe. I uprko svemu tome, oni smatraju da oni imaju bolji stav, da imaju bolje viđenje, pa on kaže, radi anhu, e, njemu, kaže, kena bike katilen tesfa alejke rejh. Kaže, vidim te da si već ubijen, kako te, kaže, vjetar onaj e, nosi. Kaže, ja želim da tako i bude. Tvrdoglavost, dakle, ja želim da poginem na tom putu, bez obzira na tvoj stav. Kaže Allah Tebarki Otala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَ شَكْتَ لَيَحْبِتَنَ عَمَلُكَ Ono što je, kaže, objavljeno tebi onima koji su bili prije tebe, ako počiniš, kaže, širk, tvoja će dijela propasti. Ovo su ajeti koji su oni ustajali dok je Alija Radan držao hutbu ili u njegovom društvu ili pred masom ljudi su izgovarali ove ajete upućujući Ali radi Anhu, to jeste ti si već počinio širk, tvoja su dijela propala. Kaže Alija radi Anhu, kada je vidio dakle, da sa njima više nema raspravi, da su to ljudi tvrdokori, da su im se onaj umovi zatvorili, da ne mogu prihvatiti savjet. Kaže Alija radi Anhu, u stvari sa, sa hutbi na Samimberi, prevrćujući ruke ovako kao gotovo je, nema više priče. Onda on njima kaže, to je, kaže, Allahov sud koji ćemo mi sačkati između nas i vas, a vi, kaže, imate, kaže, pravo da klanjate sa nama u džamijama, sve dok se ne pobunite protiv nas nećemo vam, kaže, čak ni uskratiti udio u plijenu koji bude se dijelio svim muslimanima, kao da danas, današnja hazna ministarstvo financija kad dijeli pomoć ili onaj plat, tako da imaćete i pravo u toj hazni onaj muslimanske države. Sve, kaže, što bude onaj e, došlo do naših ruku, ruku to će biti pripadati, kaže, i vama. I nećemo se, kaže, boriti protiv vas, sve dok vi ne počnite da se borite protiv nas. Nakon toga se Haređije sakupila u kući Abdullaha ibn Vehba i Rasibija, Pa se on, kaže, njima obratio uh, hutbom, odnosno govorom, postičući, postičući ih na hiret, odvraćajući od dunjalka, postičući na zuhd, naređujući dobro, sprečavajući zlo i tako dalje. Pa onda je preporučio, kaže, hajmo se mi, kaže, okupiti i izvući u brda. Hajmo, kaže, u Medajn. Medajn, oni pet gradova o kojima smo govorili kad su osvajali uh, u vrijeme Omera radi Anhu muslimani. Hajmo se, kaže, tamo povući Kaže Senan ibn Hamza Lesedi, kaže narode, vi kaže morate znati da ne možete ustrajati u Medajnu. Prvo, mnogo, mnoštvo vojske Aline tamo u Medajnu, dakle u Iraku, nećete moći suprostaviti. Nećete moći, onaj, ustrajati, nećete moći, nećete moći osvojiti ta mjesta. Protiv koga treba se bori? Od koga da osvaje? Opet protiv muslima, opet protiv pa, muslimanska krv. Zatim su, kaže, predložili da se dadne vodstvo nekom od njih. Kaže, pa su poslali do Zajda ibn Hasana Tajija, ponudili su da bude njihov halifa, on je odbio. Zatim su ponudili Harkusu ibn Zuheru, pa i on odbio. Pa su ponudili Hamza ibn Sinanu, pa i on odbio. Pa su ponudili Šurehu ibn Eufa Labesiju, pa i on, kaže, odbio. A onda su došli do Abdullaha ibn Vehve Rasibija, pa je on prihvatio da bude njihov halifa. I on kaže, tako me Allaha, nisam, kaže, prihvatio ovaj hilafet, odnosno da budem vaš vođa rad Dunjaluka, ne, odnosno, ili straha od smrti. Kaže pa se ona dogovorili da im on bude njihov halifa i onda tu je već započela njihova, kako da kažem, organizacija pod vodstvom jednog čovjeka. Zatim je Abdullah ibn Sahbere Sulemi postako Haridžije da se e, pripremi u borbi protiv Alije radijallahu anhu. Kaže on ovima svojima sljedbenicima, udarajte i policima, po udarajte ih po vratovima sa sabljama, sve dok se, kaže, ne pokore potpuno milostivom samilosnom. Dakle, koga udarajte? Aliju i njegove vojske. A vi znate, mi smo prošli put govorili, e, dakle, prije 15 dana i prije toga, da Alina vojska je sadržavala me, me, u sebi koga i jedan dio ashaba. Nije ih bilo puno, ali su ti ashabi, vidjet ćete kasnije kako su ashabi stradali od njih, odnosno gdje god su došli do njih da su ih lišili života. Kaže, ako vi pobjedite, iako se svi ljudi pokori Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako onaj budimo kao htjeli, vi ćete zaslužiti kada Allah subhanahu wa ta'ala onaj seba. Možete li vi napraviti poređenje današnjih Haridžija i ovdašnjih Haridžija? Današnji i ove Haridžije o kojima mi govorimo. Možete li napraviti usporedu? Dakle, uvijek su ista, isti zaključici, ista mišljenja. Da će se na krvi muslimana graditi muslimanska država. O projektu o projektu takozvane e, islamske države ili takozvanog idila ili isila. Ja sam govorio, unazad ako se sjećate, da je to bila jedna klopka za sve one koji su voljeli htjeli se bore onaj, u džihadu i otišli su u Irak, otišli su u Siriju, misleći da će njih dočekati fakat islamska država. Naime, to je bio projekat da se sakupe svi ljudi sa zemaljske kugle koji su te ideologije. Na graničnom prilazu u Turskoj su tajne obavještajne službe, dakle iz različitih zemalja, bile i čekivale te i bilježili ih. Nikom nije bilo spriječeno da ode. Nikom nije, niko nije bio spriječen. Nekoga malo ono reda rade uhvatili, pa bi ga vratili. I onda je ta omladina, ti ljudi o kojima dakle, ćemo večeras mi govoriti, dakle, ista je politika, vidjet ćete, onaj, sad ćemo doći do, do tog detalja, Ti su ljudi otišli, ostavili svoje porodice, ostavili svoje žene, neko je odveo ženu, neko je pozvao tuđe žene, neko je pozvao tuđe kćeri, tuđe sestre, tako da im se pridruži sa idejama uh, razmnožavanja i uh, onaj, sličnim dakle, rečencama. I onda na jedan put ogromna ofanziva koalicije, koalicijnih snaga i da se gasi jedan po jedan grad i ugasla se ta islamska država. Šta se desilo sa njihovim halifom za koje je bilo koje kakve kontraverze? Šta se desilo sa njim? Pa ja isto kažem, niko ne zna. Niko ne zna. Ali bilo je bitno, jer vidite nešto, muslimani pate od e, nepostojanja autoriteta koje bi on mogu slijediti. Da li političkog, šta god kaže neki od političara, bilo šta što veza islam i svi, ura, Allah, ekber, tekvir, je tako? Ako se pojavi kakav muslimanski onaj lider, odnosno čovjek koji e, priča ono što paše masi, islam, ura Allah, ekber mašala, evo pojavi se, evo je, evo je pravi šejh, ovaj kaj smije sve da kaže. Nije pojenta Avdala smiješ ti reći, ne smiješ reći. Nego, je li istina rečena u pravom momentu i hoće li ona nešto ti ima osvarti, da li taj čovjek koji govori ima tu fakat snagu ili ne, i onda, kad se to sve pozavršavalo, jedan dio oni koji su preživjeli, pohapšeni, vraćeni, sad se im se ili su sudi ili su po zatvorima širom, dakle, onaj zemlji, a dobar dio njih je izginuo. Iako su bili korisni i svojim porodcama i svom narodu su živjeli u svojim državama, bili su korisni. Ali eto, njima je neko znao da održi ovakve hudbe, da ih postakne, da ih odvede. I kada pitaš ljude zašto ste se borili, sve će, svi će reći da se borili za Allahov zadovoljstvo i za džennet. Dobro, Allahov zadovoljstvo i za džennet, svi mi hoćemo da poginemo na tom putu, da umremo na takav način. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko bude molio Allah da umre ko šehid, Allah će mu podariti, kaže šehade, režu šehadeta, pa makar bio u svojoj postelji. Dakle, to je želja svakog muslimana. Međutim, ako ćeš ti na taj način ostvarivati tuđe ciljeve ili nećeš nam baš ništa, ništa postići, onda zbog čega, odnosno, ko je taj koji je tebi na savjetu uopšte da ideš u takvu, takvu bitku i takav rat? Kaže, onda se dogovorili da krenu prema Medajnu, a Zid ibn Hasan taj kaže njima, vi nemate, kaže, snage da se održite u Medajnu i ne možete, kaže, krenuti u ovolikom broju, ima nas puno. Bilo je otprilike 4000 ne može nas kaj 4000 krenuti u Medajnu iz Basre i Kufa i da krenu prema Medajnu, tim gradovima. Kaže nešto, nego šta ćemo? Izdvajat ćemo se, kaže, jedan po jedan. Pojedinačno, neorganizovano, dakle, i izlazit ćemo. Kaže, ostavili su i roditelje, ostavili su majke, ostavili su očeve, ostavili su svoju, svoju familiju, ostavili su sve ono što su onaj imali i u čem su živali, da bi postigli taj neki cilj, to jest da se organizuju, onda imaju oni svoju državu. Kaže Ibn Kathir, rahmehullahu ta'ala, Iblis, šeitan im je prokleti, protirani iz, sa nebesa, prikazao ne, neprijateljstvo, neprijateljstvo prema muslimanima, isto tako kako se Iblis postavio prema Adimu, alaihi salatu wasalam, i odveo ih. Nekoga su od njihovih familija zaustavili, vratili, a neki su otišli i onda se, kaže, okupili na mjestu Nehravan. Kod Nehravana tako organizovani, sa otprilike 4000 njih je započelo planiranje i odnosno kako da se napadne Alija radi Anhu i njegove vojske. Evo Musa je već otišao u Meku, Ibn Aba se vratio u Basru, a Alija radi Allahu Anhu je ustao, kaže Hatib, da se obrati muslimanima onaj, jednom malo podružnom hutbom, postičući ih da se suprostave onaj počasti koja dolazi. Naime, prvo Alina, prvi Alin nijet je bio da krene prema Šamu jer je on još uvijek bio razmet sa Moavijom i Moavija je već prešao neke granice, ona je odzeo Egipat, o čemu ćemo kasnije govoriti, poslao svoga izaslanika, smijenio Mohameda ibn Abi Bekra i tako dalje, pa je Alija radi Alanhu odlučio da krene prema Šamu. Kaže, došla su, kaže, dvojica kod, kod Alije radi Anhu i kad im je Alija rekao da trebaju da idu da se bori protiv stanovnika Šama, i da će se ove stvari rješavati jedna po jedna, oni kažu njemu ti se kaj, ti se kaj ljutiš na Moavi rad sebe, ne rad tvoga gospodara. Kaže Alija radi Allahu anhu, onaj, vi ste odabrali to, ona mi se protiv vas nećemo boriti dok se vi ne budete borili protiv nas. Ali je radi Allahu u tom trenutku imao 65.000 svojih vojnika, svi konjanici, dakle svi na konjima. Pa mu Ibn Abbas poslao 3200 konjanika od svoje strane pa je Džarija ibn Kodame poslu 1500 konjenika o svoje strani. Ebo je sve da duveli, poslao mi 1700 konjenika s svoje strani. Pa se Alina vojska upotpunila na 68.200 još konjanika a, je sačinjavala Alina Radanhu vojska. Ali Radi Alanhu još nije imao namjer da se bori protiv njih, nije imao za cilj da ih uništi i onda su oni u tom vremenu kad se dakle, okupilo oko Nehravana, uhvatili su Abdullah ibn Hababa, ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam i on njega pita i ko si ti, kaže ja sam onaj ashab Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Habab. Kaj prepali ste me, kaj nemoj se, kaže, bojati. I on se njega odveli. Kaže, gdje nam, kaže, priča je šta se čuda Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže, rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, doći, kaže, fitna u kojoj će onaj koji bude sjedio biti bolje od onoga koji stoji, onaj koji stoji bolje od onoga koji hoda, onaj koji hoda bolje od onoga koji trči. Kaže, pa su ga odveli, onda pa su ga poveli i neko je, kaže, na putu susreo svinju od nekog od Zimija. Zimija je, dakle, može biti kršćanin ili jevrej u muslimanskoj državi koji uživa potpuna prava muslimanske države bez da ga neko onaj e, bih uzuri. Kaže, pa je neko uzeo kamen i otirao kao svinje, pukla u svinje koža. Kaže njima ova njihov predvodnik, kaže, idi traži ko je vlasnik ove svinje i zvinice kao čovjeku, traži od njega halala. Kaže, pa je isto neko naišao na jednu hurmu, uzeo hurmu u usta, kaže, odakle ti pravo da uzmaš tuđi imetak. Nakon toga su, dakle, od, tako stoji u tekstu, kaže, zatim su Hababa zaklali, a onda kad je zaplakala njegova žena i rekla, puste me, ja sam trudna, nju su također e, zaklali, e, rasporili joj stomak, izvadili dijete i dijete to iz stomaka ubili. Ali ja radi Anka je čuo za ovu, e tu je već onaj voda prekipla, ali ja radi Alahanhu i već organizovao vojsku, da se vojska prije Šama mora suprostaviti, suprostaviti Haridžijama. Kad se susreo Alija sa svojim vojskama sa, sa, u Nehrevanu sa, sa Haridžijama, on se njima obratio i kaže dajte nam ubice e, ovi naše braći. Jer je Alija radi Alanhu i poslao Harba ibn Muru el Abdija i kaže id sa njima pregovaraj da nam isporuči te ubice, oni su njega ubili. Harba ibn Abdija su njega su ubili. Kaže Alija više nema razgovora sa njima, dajte kaže nam ubice, kaže svi smo mi njih ubili. Dakle, ako je to jedan od nas uradio, svi mi stojimo iza toga ubistva. Alija radi Allahu Anhu je organizovao svoju vojsku i on su imali svoju organizovanu vojsku i onda je Alija radi Anhu rekao Eba Jubu Lansariju, kaže Eba Jub, i istakni, kaže, zastavu i poviči. Kogod dođi do ove zastave, nikoga više neće pitati ništa zašto je bilo, što je već prethodilo. Dakle, ova zastava, zastava pokajanja. Dakle, onaj ko dođe po tu zastavu, znači da se pokaju pa ih je prešlo ni manje ni više 3000. Ostalo je samo 1000 Haridžija da su suprostavi Ali radi Allahu anhu. Dobro, bilo je tu oni koji su među vremenom sa njima priključili, ali ovo je činilo okosnicu. Haridžije su, kaže, došli i samo njihovo je bilo onaj glavna, eh, glavna riječ eh, La hukma ila lillah, ne pripada sudnikom osim Allahu, ar rawaha ar rawaha ila Allah, ar rawaha ar rawaha ila al džene. Dakle, idemo prema Allahu, idemo prema džennetu. I oni su bili ubijeđeni, dakle, ko se bude protiv, borio protiv Alije, da će ući u džennet. Bitka u Nehravanu e, nije dugo trajala, jer Alina vojska sa tim, svojim, sa tim mnoštvom je brzo završila po, posao, tako da ni jedan od njihovih vođa nije ostao. Poginuo je Abdullah ibn Veb, i Harkus ibn Zuhair, Šureh ibn Abi Aufa, Abdullah ibn Sahbere Sulami, svi su dakle oni izginuli od Aline i radi Anhu vojski. Kaže Ebu Ebu Lensari, ubuo sam, kaže, čovjeka kopljem i kaže, izašlo mu je koplje na leđa kroz stomak, pa mu je izašlo, kaže, na leđa. Kaže eh, Ebu Ebu Lensari, Ebšir ja Allah bin nar. Allahu nepreti, kaj raduj se, kaže, vatri. Kaže, se ta'alem ejuna eula biha solija. Znaćeš ti ko će prije kaj do džahenama doći od nas dvojice. Dakle, on umire, ali ubijeđen je, a pazite, Ebu Ayyub al-Ansari, ashab Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, i on se usuđuje da njemu kaže, vidit ćemo, kaže, koji će od nas dvojice prije doći do džehennema. Od Aline vojske poginulo je samo sedmorca muslimana, a onda je Alija radijallahu anhu rekao, potražite mi među Haridžijama takvog i takvog čovjeka, opisujući ga onako kako opisao Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, A sada ćemo mi, moram iščitati sve ove hadise zbog emaneta koji je, dakle, Odibn Ketir spominje. Kaže Alija radijallahu anhu, naćite, kaže čovjeka crnog ili tamnoputog, čija će jedna ruka biti otkinuta, ali izvaljena ruka sa kosti, pa je ostalo mesa koje visi, a na tome na vrhu poput, dakle, bradavice, a iste bradavice je puno dlaka. U jednoj predaji crnih, u jednoj predaji bijelih dlaka. Kaže, pa su tražili ga, pa su tražili toga čovjeka, dok ga nisu našli, pa je Alija radi lanhu učinio seždu. Kad su pitali Aliju radi lanhu, kao što je u predaju od Alhame ibn Amira, da je bio upitan o, o učesnicima Nehravana, kaže, jesu oni mušici, kaže Alija radi lanhu, o širka su pobjegli. Kaže, jesu munafici, kaže, munafici ne spomnju Allaha osim nešto malo, i to li jeni. Pa kaže, šta su oni Amira mu'minin? Kaže, hvan na begavalina. Oni su, kaže, naša braća koji su odmetnuli od nas. Uprko svemu tome, pogledajte stav Alija radi Anhu, a pogledajte njihov stav. Dakle, njima nije mnogo trebalo da protekvire Aliju, da protekvire ostale muslimane. Hadis koji su došli, ima ih puno, a isčitat ćemo ih večeras, ili pokušat ću bar da isčitam ove hadise. Kao što stoji Zaida ibn Vehbe al-đuhenije, da je bio u vojsci koja je krenula protiv Haridžija, pa je Alija radi Anhu rekao, O ljudi, čuo sam Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pojavit se, kaže, narod od moga ummeta učit će Kur'an, ne kaže kao vaše učenje. Odnosno, vaše učenje u odnosu na njihovo učenje neće biti ništa. Dakle, neće biti toliko vrijedno, niti toliko, onaj, e, toliko mnoštvo. Niti vaš namaz kao njihov namaz, niti vaš post kao njihov post. Učit će Kur'an misleći da je za njih, on će biti protiv njih. Jalija radil anhu je e, onaj, rekao, odnosno Ibn Ketir ovdje spominja ajet, قل هل نبيكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا kaže ovi ajet se odnosi na Haridžije. Hoćete da vas obavijestim onima, onima čija su djela propala. Oni koji misle da nešto rade, a zbog šta? Oni su fakat krenuli pravim. Valle sa'juhum, dakle njihov trud je zanemaren. Zatim kaže Ali radijallahu anhu, da zna vojska, da je Allahom poslanik da zna vojska koja će ih napasti, koja će ih pobiti i ono što im je, kaže, dato jezikom ili obećanjem na jeziku Allaha poslanika, sallallahu alejhi ve sellem ne bi, kaže, ništa radili. Dakle, ljudi bi pustili koliki je sevap se bor protiv Haridžija, kaj le tekelu min al-amel, eul anil amel, al-amel. Ostavili bi se dijela koliko je nagrada kod Allaha i šta će im Allah subhanahu wa dati. Dokaz, kaže, te vojske koja će biti pobijena, jeste da je među njima ima, kaže, čovjek otkinute ruke sa ostatkom komada mesa. Na vrhu mesa ima će nešto poput bradavice iz bradavice bijele dlake. Zatim će, kaže, otići prema Moavi i stanovnicima Šama, a ostavit će, kaže, ovi među svojim porodicama i svojim mecima, a ja se, kaže, nadam da će to, kaže, biti ti ljudi, a on će, kaže, proljevati krv onako kako im je zabranjena, kaže, i krente Allahovim, odnosno uz Allahovo ime. Zaid ibn Vehb spomenuje kaže, jednoga po jednoga, onaj od Haridžija, pa kaže, spomni Abdullah ibn Vehba i Rasbija, kaže, ne bacajte svoja koplja, udarajte sabljama. Ja se, kaže, bojim da vas oni e, ne bi, ne bi blažili vaš, kaže, napad kao što je to bio na dan Harura. Kaže, pa su se borili, dakle, oni su bili hrabri ljudi, ali Aradan i tako i opisuje. Dakle, hrabrost i onaj e, želja za borbom, bez želje za, za bježanjem, samo s time, odnosno htijući da zasluže Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Kaže Alija radi Alanhu, pa je naredio da se potraži takav čovjek, kaže pa su ga našli među 40 ili 50 ubijenih Haridžija, jedna su ga izvukli, pa je Ali radi Alanhu pao na seždu. Ovo je dakle tekst, odnosno hadis kod imama muslima. U drugoj predaju Suvejda ibn Gafle, Kaže Ali je radno, prijenit ću vam hadisu da Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da padnem sa nebeljesta, draže mi je nego da slažem na njega. Ja ću vam, kaže, govoriti ono što je bilo između mene i vas, a rat je varka. Čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao u posljednje vrijeme, kaže, fjahir zeman, a pogledaj kako je, kada su oni smatrali ahir zeman, prije 14 vijekova. Pojavit će se, kaže, skupine ljudi, uh, eh, ahdasu lesnan, ahdasu lesnan, dakle mladi zuba, to jeste mladići. Sufehau lehlam, ahlam, glupi snova, ili neracionalni snova, nerealni snova. Govorit će govorom najbogobojaznijih ljudi. Učit će Kur'an, ali on neće grla prelaziti. Kaže Abdurrahman, neće im, kaže, dostizati iman do njihovih grla, to jeste neće iman ulaziti u njih. Jemruhuna mine dini kema jemruhu sehmu mine remije ili mine, mine ramije iznaći, kaže, iz vjere isto, kaže, kao što strijela proleti kroz lovinu. Dakle, remije je lovina, cilj. Kad nešto gađaš, to je remije. Kaže, kada ih se susretnite sa njima, faktoluhum, poubijajte ih, jer u njihovom ubistvu je velika nagrada kod Allaha na sudnjem danu. Ovaj tekst je došao u oba dva sahiha i kod imama Buhari kod imama Muslima. Kod imama Ahmeda, od Tariha ibn Zijada, Kaže, Alija je krenuo prema Nehravanu, kaže veli drugom rivajetu, izašli smo sa njim da se borimo protiv Haridžija. Pa je rekao, nađite mi sakatog čovjeka otkinute ruke. Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam je rekao, doći će ili pojavit će se ljudi koji će govoriti riječ istine. Neće im, kaže, te riječ prilaziti, dakle, onaj, od Islama ništa, neće, imati, neće dolaziti do njihovih njihovi srca. Izlazit će iz vjere ili proletat će kroz vjeru kaže onako kako strila prođe kroz svoju lovinu. To jeste, oni će ući u islam i odmah iz njega izaći. Dakle, neće imati ništa zajedničko sa, im, sa islamom. Simahum, znak njihov je da će biti, među njima biti čovjek crn, tamnoput, otkinute ruke, a na kraju ruke će mu biti onaj crne dlake. Ako budete među tima koji se budu bojali, eh, halal, halalte, borli, znajte da ćete, kaže, ubiti najgora stvorenja na Dunjaluku. A ako on ne bude među njima, znajte da ste, kaže, ubili, ubili najbolja stvorenja onaj među ljudima. Kaže, e, veli u drugom rivajetu, kaže, pa smo zaplakali. A onda smo, kaže, našli čovjeka sa otrgnutom rukom, onako kako opisao Allahom, poslanik sa Allahom i celem, pa smo kaj pali svi na sežu zajedno sa Alijom, radi Allahu, anu. U predaji kao što stoji e, ist, dakle, sličan ovaj hadis, kada su došli Ali i rekli La hukme ila lillah, kaže Ali radi Allahanu, ovo je riječ istine sa kojom se ima cilj neistina. Dakle, hoćete sa tim batir. Kaže Ali radi Allahanu, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam nam je opisao ljude poput njih. Kaže i govorit sa svojim jezicima istinu, ali koja neće prelaziti njihova grla najgori su, odnosno najmrži su Allahu te barek ve ta'ala. Među njima je najmrži čovjek tamnoput. Kaže, ruka mu poput ovčije noge crna, oteknuta, a na kraju će imati, kaže, bradavicu. Pa je Alija radi Anhu opisao, odnosno pokazivao kako izgleda. Kaže Alija radi Anhu, kad se završila bitka, kaže, ite tražite takvog i takvog čovjeka. Kaže, pa su otišli, vratili se, nema. Kaže, Alija zaplače, prepoju se Alija. Kaže, ite, ja kad nisam, nit sam slago, nit mi je slagano. Dakle, nit sam ja prenio lažnu predaju, nit je men kad je došla lažna riječ od Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa je poslao dva, tri puta ljude, a onda su, kaže, našli, pa je Alija radila anhu, pao na seždu zahvaljujući Allahu subhanahu wa ta'ala, što je Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam pisao da će se Alija boriti protiv takve skupine, od najgorih ljudi, a ovo je, dakle, tekst hadisa kod imama muslima. Od Ubejda, od Alije se prenosi da je spomenuo eh, onaj, Haridžije, on kod Alije, u njegovom društvu, Kaže pa je rekao Alija radila Anhu, bit mu ruka u obliku dojke. Dakle, spomenuo je za toga muhdeđa, odnosno sakatog čovjeka, bit će mu kao je ruka u obliku dojke onaj, u toj vojsci koji se, protiv koji se bude borio Alija radila, radila Anhu. Kaže, pa je upitao Aliju, jesi ti kad čuo to jezikom Allaha poslanika, sallallahu alaihi sallam, kaže, i u rabul kabe, i u rabul kabe, i u rabul kabe. Jesam tako mi, gospodara kabe, pa je to ponovio tri puta. Asa ibn Mikulej prenosi od svoga oca, kada je sjedio sam kod Alije radi lanu, kada je ušao neki čovjek na kojem su bili tragovi putovanja, pa je zatražio izun od Alije, a onda je upitao. Pa kaže, Alija upitao o tim događajem. Pa Alija radi lanu rekao, kaže, ušao je, uh, ušao sam kod Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, a sa, kad sa njim je bila Aisha, pa je rekao, kako će biti, kaže, tvoje stanje toga i toga dana. Pa sam rekao, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, skupina ljudi koja će se pojaviti sa istoka, istok odnosno na njih je bio Irak. Kada učit će Kur'an, neće prelaziti njihova, njihova grla, izlijetat će iz vjere i kao, ili proletat će kroz vjeru kao što strila proleti kroz svoju lovinu. Među njima će biti, kaže čovjek, čija će ruka biti u obliku dojke, habešije, to jeste crna tamnoputa. An šudukum bila hel ahbertukum annahu fihim, kaže tako vam Allaha, jesam, odnosno pozivam, prozivam vas Allahovim imenom, jesam vas obavijest da će on biti među njima, to jeste Ali Radan vam kaže, potvrdite da je to je taj čovjek za kojeg Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao. Kala Ebu Džuhfe, Ali ja radi Allahu anhu je rekao kad smo završili sa, sa bitkom sa njima, kaže potražite me čovjeka u čujoj ruci nema kosti. Na kraju, kaže, ruke mu je nešto poput bradavice, a na, a na bradavici duge dlake. Kaže, pa su ga tražili Alija je, kaže, sve u, stra, u strahu iščekivao kada će ga naći. Pa onda, kad ga nisu našli, kaže Alija, je li ovo mjesto, kako se zove, kaže, Nehravan? Kaže, lažete, nije, nemoguće da nije među njima. Kaže, pa je nekoliko puta Alija radi Alanhu vratio, on bi rekli, ja, Miral Mumini, nismo ga našli. Kaže, tražite ga, sve do ga nisu našli, Alija se, radi Alanhu, nije smirio. Ovi se, kažem, hadisi svi ponavljaju. Ibn Ketir kaže, ja sam ove hadise, ovdje ima puno hadisa. Ja sam, kaže, ove ovdje hadise na, onaj, naveo. Da bi se, kaže, uh, okoristili muslimani da znaju koliko je došlo hadisa u sahihima i sahih hadisa u musnedima i sunenima od Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, o istintosti samog događaja, njihove pojave, borbe protiv onaj Ali, odnosno Ali je protiv njih. Tako stoji u hadisu da li je Nebi Taliba, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, skupina ljudi koja će izaći iz islama, kaže kao što strela prolazi kroz svoju lovinu, učići Kur'an neće prolaziti njihova grla. Blago se onima, kaže, koji ih bude, koji ih bude ubijao ili on njega ubiju. Znak među njima da će imati sakatog čovjeka takve i takve ruke. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da će se pojavljivati generacija iza generacije dok nije rekao u hadisu od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhu sve dok se ne e, ne pojavi u zadnjoj skupini Dejjal. Kaj pa je to Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na u jednom hadisu spomenuo 20 i više od 20 puta. Kaže Ebu Mumin, prisutuo sam sa Alijom ibn Abi Talibom na dan kada je pobio Harurije, pa je, kaže, rekao, potražite mi čovjeka takvoga i takvoga, ruka mu je poput ženske dojke. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio da ću ja biti taj koji će ga ubiti. Kaže, pa su prevrtale mrtve, sve kaže, nisu našli ga u jednoj dolini ispod jedne palme i kako leži onaj sa njima. Pa kaže, pogledajte, teško vam bilo. Kad pogledao sam, kaže, čovjeka, pogledao sam kad čovjek kako leži onako kao opisao Alija radi Allahu anhu, a onda je, kaže, pao Alija na srdu i zahvala Allahu te bareke ve veteala. U drugom hadisu, Ali radi nam kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio me spominjući ova svojstva, kaže ta, na njegovoj toj ruci bit će, kaže, kraj kao rep od skočimiša. Vi znate kako skočimiš izgleda. Skočimiš ima zadnje dvije noge, poput maloga kengura, ima na kraju rep sa puno dlaka. U hadisu od Ibn Mesuda radi Lanohu stoji, kao što, je, kao što je zabilježi ima Mahmed, da je Allah poslanih sallallahu alaihi sallam rekao, pojavit će se u zadnje vrijeme ljudi neracionalnih snova ili glupih snova, mladići, odnosno mladih zuba, govorit će riječi najboljih i najbogobojaznijih ljudi, učit će Kur'an svojim jezicima, ali neće kaj prelaziti njihova grla. Izlijetaće ili proletaće kroz islam onako kao što strela proleće kroz svoju lovinu koji ih doživi فَلْيَقْتُلُهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَرْجَنَ عَظِيمًا عِنْدَ اللَّهِ Onaj koji doživi neka ih ubija, u njihovom ubijstvu imaće veliku nagradu kod Allaha, Đalešanuhu, onaj koji ih ubije. dakle, bit će nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. U hadisu Denesa ibn Malika kaže među vama će se desiti raskol u skupinama, a pojavit se, kaže, jedna skupina koja će obožavati Allaha i posjećivat će se, kaže, vjeri. Ljudi će se, kaže, čuditi njima i čući se sebi. To jeste koliko su požni, a koliko su ljudi, kaže, slabi. Prolijetat kaže, kroz vjeru onako kao što strila prolijeći kroz lovinu. U drugom hadisu denesa od Ebi Seida, kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao, u mom umetu deće, deće se raskol, zatim će se, kaže, pojaviti skupina koja će lijepo govoriti, ali neće imati, kaže, dijela, učiće i kura neće prelaziti njihova grla, neko će ova od vas omaložavati svoj namaz, odnosno njihov namaz, svoj post, odnosno na njihov post, prolitat će kroz islam, kroz vjeru, onako kao što treba proletiti kroz lovinu. Kaže, zatim neće naći na strijeli ništa. Oni su, kaže, najgora, to jeste neće ostati trag islama, ostati trag islama u njihovim životima. Hum šerul halqi wal khaliqa, najgora stvorenja na zemlji. Tuba li qatalahum aw qatalum, blago su onome koji ih bude ubijao ili oni njega ubiju. Pozivaće Allahove knjizi, a nemaju nikakve veze sa Allahovom knjigom. Kaže, onaj ko bude se borio protiv njih, bit će bliži Allahu. Zatim su rekli, Allahu poslaniće, da nam i opiši. Kaže, brijaće se. Šta će brijati? glave. Paha. Če brijat glave ili će brijat brade? Glave će brijat. Džabir ibn Abdullah kaže, bio sam sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi u godin Džarane, kada je dijelio srebro, a bila ne držu, kaže, svoju odjeću i onda je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa vadio srebro iz njegove odjeće i dijelio muslimanima. Pa je, kaže, prišao jedan čovjek, rekao, Ja Rasulallah je adil, Allahov poslanik će budi pravedan kaže teško tebi, ako ja nisam pravedan, ko je pravedan? Ja sam, kaže, kaže Allahu poslanik sallam, ja bih stvarno pogriješio ako ne bi bio pravedan. Kaže Omer Allaho poslaniče, dopusti mi da ja, kaže, ovoga munafika lišim, lišim života. Kaže Allahu poslanik sallam, ma'at Allah. Utičem se Allahom da ljudi postav pričaju kako sam ja ubijao svoje ashabe. Kaže, ovaj i njegovi, kaže, prijatelji će učiti Kur'an, neće prolaziti njihova grla, neće prolaziti, dakle, turkuva, to, je ovaj, ovo, to su ove dvije od koske. Izlazi, kaže, iz vjere, onako kao što strijela izlazi iz lovine. U jednoj drugoj predaji je zatražio Haldi ibn Velid, ali kaže Ibn Kathir, nema smetnje da zatražili Haldi i Omer radil anhum, da zatražili od Allaha poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da liši života toga čovjeka. Sad Ibn Abi Bilqaz kaže Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo ovoga, dakle, opisujući njegovu ruku, predvodnika eh, Haridžija, kaže, šeitanu redhe, keraj il hajl, on će biti, kao šeitanov zadah, to jeste, bit će glasnik šeitanov, odnosno, eh, ispunjavaće šeitanov želje time što će se boriti protiv muslimana. U hadisu debu Sejde al-Hudrija kaže da je, Allah, da je Ebu Bekra došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam pa rekao Allahom poslaniće prošao sam kroz dolinu tako i, ta, takvu i tako pa sam vidio kaj čovjeka kako skrušeno klanja, kaže, lijepo stoji, fino klanja. Kaže, Allaho, poslanik sallallahu alejhi ve sellem idi pa ga ubij. Kaže, pa je Ebu Bekr otišao pa ga vidio u takvu stanju kako on ga je zatekao i prvi put kad ga je vidio. kaže pa bilo mu je teško da ubije takvog čovjeka. Pa je došao Allaho, poslanik alejhi ve sellem pa kaže, Omere, idi ga, kaže, ti ubij. Kaže, Omer, radi Anhu, otišao pa ga zatekao istom nakon stanju kako je zatekao Abu Bekr, radi Anhu. Pa ga je vidio skrušen, klanja, moli se Allahu te ve ta'ala, kaže Omer, nisam mogu Allahu posljednji da ga ubijem kakvog sam ga vidio onaj stanju. Kaže Allahu posljednji sallallahu alaihi vselem, Alija, idi, kaže, ti ga ubij. Kaže, Alija, otišao, pa se vratika Allahu posljednji, nisam ga više zatiko, nema ga tamo na onome mjestu. Kaže Allahu posljednji sallallahu alaihi vselem, je li bio cilj Allahu posljednji sallallahu da ga ubije? Je li bio cilj? Nije bio cilj nego je Allahu poslanik sallallahu alejhi on ne govori Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da govori bez vezi. Nego Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao je Abu Bekra, poslao je Omera, znao da ga neće ubiti. I znao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kada ga vidi u takvom stanju skrušenosti, kad neko ne uzbila vama reku da klanja nekog muslimana, ovaj munafik, ovaj je kafe, šta bi rekao? Otko ti to znaš, je tako? A on se radi Allahom, poslanik sa njom delazi objava. Ali ja bi ga ubio, Pa ne znam, Enver, viš da ga ne bi ubio. Ne bi ga od kadera, ne bi ga od kadera ubio. Kaže Allahu poslanik sallallahu Enver, Enver, tvarka lafik. Cenzura. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ovaj. Vidiš da ga ne bi ubio. Kaže ovaj njegovi će, kaže prijatelji učiti Kur'an, neće kaže prolaziti karaka i to su ovdje. Vi znate? Molim. Jeste, ova ovdje je ključna kost, ove ovdje ispod samog grkljana kada neće prolaziti, kaže, ove, ovaj, kaže, taraki, izlazi, kaže, iz vjere kao što strela izlazi iz e, lovine i neće se, kaže, vratiti, dakle, ne može se više strila kad proleti, gotovo je, više se, neće se vratiti kao što se, kaže, strela više neće vratiti u lovinu. Kaže, oni su najgora stvorenja na zemlji. U drugom hadisu, da Ebu Sejde al-Hudrija kaže, Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam je spomenuo, kaže, skupinu ljudi koja će se pojaviti u vrijeme kad se raziđu muslimani, Protiv nje se, kaže, boriti skupina koja bude bila bliža istini, a u ovom slučaju bio je to ko? Ali je radi Allahanhu varva. Kaže, u sljedećem hadisu Ebu Sejid al-Hudri da je Allahom poslanih sallallahu alaihi ve sellem rekao tako me onoga učio je ruci e, duša Ebu Hasima iz mog umeta će se pojaviti skupina ljudi čija ćete, pored čijih ćete vi dijela omalažavati svoja dijela učit će Kur'an, neće prelaziti, kaže onaj e, njihova grla. Izlaz će iz vjere i prolazi kroz islam onako kao što prolazi strijela kroz lovinu. Kažu Allahu poslaniče, ima li kakvi znakova po, po, po kojima ćemo i moći prepoznati? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi među njima će kaže biti čovjek koji će imati ruku poput dojke. Muhalle Muhallaq rusihim brijaće svoje glave. Ebu, Se, Ebu Sejdi al-Hudri kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Aliju u Jemen, pa je, kaže, dijelio između Akra ibn Habisa al-Hanzalija i Beni, i Beni Mužđa i, ebni, i Bejne Ujejne, ibn, odnosno između Ujejne ibn Bedra al-Ferazija, Fezarija, Amr ibn Tufejla, Tufejla i Jezida ibn Hajla Etajja. Zatim, dakle, on je pripadao plemenu Benu Nebhan. Kaže, pa se Kurešije naljutle rekle, daješ uglednicima nežda, nežda a naš zanemaruješ. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, želim da onaj pridobije njihova srca. Pa i onda kad je došao čovjek krupnih i skalašenih očiju, velikog čela, guste brade, napuhani obraza, obrijane kose. Ko vam, ko vam pada na pamet ovakav kad poslanik sallallahu alejhi opisuje? Molim. Ne, možeš ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Popajov Jaran, Bađu. Kaže, Mohamede, boj se Allaha. Kaže Allah, poslanik sa selem, ako ja ne budem pokoran Allahu, ko će mu biti pokoran mimo mene? Allah mi je, kaže, dao da budem povjerenik na zemlji, a vi mi, kaže, ne možete da vjerujete. Pa je, kaže, neko upitao, a neki kažu da je to bio Halid, Allahu poslaniče, pusti me, kaže, da ga lišim života. Kaže Allahom poslani sallallahu alaihi sallam, inem jom da i hada. Kaže, iskič mi, a neki kažu komentatori, odnosno hadisi, nije iskič mi, nego iz osnovi, to jeste iz generacije, odnosno iz potomaka ili porijekla, njegovog će biti skupine ljudi koji će učiti Kur'an, neće prolaziti kada njihove grkljane, proletaći kroz vjeru onako kao što prolazi strela kroz onaj e, lovinu. Ostavljaće mušrike u životu, a borčije se protiv muslimana. Kaže Allahom poslanik sada sedam u istom tom hadisu, to jest kraj hadisa, a hadis bilježi imam Buharija, kaže Lejne drektuhum laqtulennehum qatla ad. Ako ja doživim ubijajući onako kako ubijao narod Ada. A vi znate, ako sjećate kad smo radili tefsir prije koliko godina, da narod Ada kako su ubijali? Dakle, ne samo to, razapinjali, mučili, patili. Dakle, ni španska inkvizicija nije približena kako je narod Ada ubijao svojom silom, svojom snagom. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, ja ću ubijati kao što je ubio narod Ada, što ukazuje da nema uopšte milosti prema, prema rečijama. Čir me boli, jer ovo je malo jedna od težih lekcija, zato što onaj... E, danas, kad se suprostavite ljudima koji nemaju razuma, ljudima koji nisu mogli nasavetati na sahabe, ljudima kojima Kur'an ne znači ništa, onda šta očekujete kako će se postaviti prema nama običnim ili najobičnijim muslimanima? U prvom redu govorim o sebi. Kaže Allah, poslanih sallallahu alaihi sallam, također hadisu od Sejde, Ebu Sejde Lahudrija, kada je pojavit skupina ljudi sa istoka, učit će Kur'an, neće prolaziti, kaže njihova grla, prolazit će kroz vjeru onako kao što prolazi strijela kroz onaj e, lovinu i neće se, kaže, vratiti strijela kroz lovinu, tako se nam neće više vratiti u islam. Kaže Allah, poslanih sallallahu alaihi sallam, od njihovih znakova je da će se brijati i neće koristiti ulje, to jeste neće ukrašavati brade, toliki će biti zahidi, odnosno subtilisti u odnosu na, na onaj na, na dunjaluk. <clears throat> Ima Mahmed bilježi hadis od, jezi, od jezida al-Fakira pa kaže, rekao sam Ebu Seidu, ima kaže među nama ljudi koji više uče kaže Kur'an i više kaže klanjaju, više odnosno vežu rodbinske veze, više kaže postaje od nas, ali su se, kaže, suprostavili protiv nas svojim sabljama. Kaže Ebu Said al-Hudri, čuo sam Allaha poslanika, sallallahu alaihi sallam, pojavit se, kaže, ljudi koji će učiti Kur'an, neće prelaziti njihova grla, izlijetat će iz vjere kao što izlijeće, odnosno kad proleće strijela kroz lovinu, a ovaj hadis je zabilježio na ovakav način samo imam Ahmed. Kaže Ebu Said al-Hudri, dok je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam dijelio plin, došao mu je Ibn Zil Huwaisire et Tamimi, Pa je rekao Allahom će budi pravedan. Kaže Allahom poslaniče sallallahu alaihi sallam ko će biti pravedan ako nisam ja pravedan. Kaže Omer ibn Hatab Allahom poslaniče hoćeš li mi kaže dozvoliti da mu skinem vrat. Kaže pusti ga. Ima on kaže prijatelje, takve prijatelje, pored čijeg će namaza neko vaš namazom olažavati. A kom je ovdje govori Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam? Najboljoj generaciji koju niko od nas ne može dostići čime? Imanom. Nemoguće. Koliko god da se trudiš, ne možeš postići njihov iman. U najmanju ruku doživjeli su vahij, doživjeli su Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam. Kad znam ste, draga braćo, Imam Sujuti je napisao preko hiljadu muđiza Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam. Nadnaravne pojave. Dana, imam danas nadnaravne pojava? Kako ne, iPhone ti je jedan nadnaravni pojava. Keramet. Pa nema danas da se nešto desi što bi ljudi više mogli da ubijedi ko što je njih, ko što njima dolazilo do ukaza. Preko hiljadu, dakle, onaj muđiza Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam. Vidjeli su i gledali su i sa Allahom poslanik se sad doživljavali. Otišao Allahom poslanik sa Allahom u Isru, otišao na mirađ na nebesa i na sedaj nebesa do Allaha. Vratio se Allahom poslanik sa Allahom opisivao ih u dženeti i džehennem, opisivao ih sve događaje i koja su to bila objeđenja. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vi ćete, to jest vi ashab ćete omalovažavati svoje namaze, svoje učenje Kur'ana, svoj post, ali će oni kad je proletati kroz vjeru, onako kao što strila proleti kroz lovinu, kaže fayanzuru fi qadadha. Zatim će kaže pogledati u rep strijele, tamo gdje su perke, obično se stavljaju perke, jeste kada pravili strijele da gađate tice. Kad je pogledat u perku strijele, pa neće, kaže, naći a, ništa zbog brzine, dakle, Allahom poslanik sam se slikovito prikazi zbog brzine i kako će strila proći kroz lovinu, dakle, neće ostati krvi, neće ostati ona i loja, neće ostati ničega. Vaha, ostani još šta? Kad metak proleti, tako, lovci to znaju. Kad metak proleti, završeno je. Kaže, zatim će, kaže, pogledati gore onaj šiljak, u repove šiljka u jedne i druge strane nema traga. Zatim će, kaže, pogledati u, onaj, u, u samu strijelu. Neće, kaže, naći nikakvog traga. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad sebe kal fertha wa dam. Prošlo je kroz krv i kroz sve. Dakle i kroz meso i kroz krv i kroz sve je prošla strijela, al opet traga nije, kaže onaj ostalo na njoj. Kaže ajet um rajul aswad. Dokaz ili znak među njima će jedan kaže čovjek biti među njima crn, ruka će mu biti poput ženske dojke. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavići se kad se razvoje muslimani u tabore a onda je kaže Allah objavio wa minhum man yalmizuka fi sadaqat ima oni koji ti prigovaraju kad dijeliš na Allahovom putu. Kaže Abu Said svjedočim da sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svjedočim da je Alija se borio protiv njih i da je našao čovjeka onako kako ga je opisao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis bilježi imam Buhari. Malo prije sam spomenuo, kaže, e, u jednoj predaji stoji da je zatražio Omer radil Anhu, u drugoj da, da je zatražio Halid ibn Velid, međutim, kaže, tu nema kontradiktornosti, jer moguće da je na isto, u istom slučaju ova dvojica zatražila Allaha poslanika sallahu sallam da liše ovoga e, života, ovako kako stoji kod imama Buhari. Od Ebu Seleme se prenosi, da je došao čovjek, Ebu se ide i rekao, isčuo ti Allaha poslanika sallahu kako o harurijama govori bilo šta. Kad je čuo sam da će onaj se pojaviti, kad je skupina, čiju ćete vjeru prepoznati po tome što će neko od vas omalovažavati svoj namaz, svoj post, izgledite će iz vjere i kao što strila proliči kroz lovinu. A onda će, kaže, pogledati u kraj, u sredinu, u vrst strile, neće naći, kaže, nikakvog traga. Kaže, pa će se truditi, fejumara, helijara šenem la, kaj truće se toliko da pregleda, ima nikakvog traga, to jeste kod Haridžija u životu ne ostaje nikakvog traga od Islama. Imam Ahmed bilježi predaju, također Ebu Sejde al-Hudrija, da je rekao, on se spomenuo Allahom poslanik sallahu alaihi skupinu od svoga umeta, pojavit se u vremen kad se podijele muslimani, brijat će glave, a onda da znate, kaže, najgora su stvorenja i od najgorih stvorenja su oni. Bor, protiv će, se protiv njih skupina koja bude bliža istini. Pa je Allahom poslanik sallahu alaihi sallam naveo, kaže, primjer onoga koji gađa nekaj završćim šal u onoga koji gađa lovinu, da on ne ostavlja nikakvog traga. Humeid ibn Hilal, hadis od Selman al-Farsija, kaže Humeid ibn Hilal došao je, kaže, jedan čovjek sa skupinom, pa su rekli, koji za onoga zastara, Kaže, Selman al-Farsi. Kaže, hajmo kod njega ne, da ga nešto pitamo, da nam šta god ispriča. To je da nam šta prenese iz vremena Allaha poslanika, sallallahu alaihi sallam. Kaže, o Eba Abdullah, hajde, kaže, taj zastar ukloni, da budemo, kaže, blizi tebe, da nam nešto, kaže, kaže, da nam ispričaš. Kaže, ko si ti? Kaže, ja sam taj i taj sin toga i toga. Kaže, Selman, čuo sam o tebi dobro, ali pazite kako Selman zaključuje kraj čovjekovog života. Čuo sam e, da se boriš na Allahovom putu, da se boriš protiv neprijatelja. Čuo sam da služiš ashabe Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ako ti se išta, kaže, pogriješi, bit ćeš, kaže, od onih koji je Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, spomenuo, kaže, pa je bilo pa su kaj posle toga našli čovjeka kako ubijen među Haridžijama. Bez obzira što imao takva djela, služio ashabe, učio Kur'an, bio pobožan, ali je uh, njemu Selma rekao, ako bi neko prema tebi nešto pogriješ, što se tebi ne svidi, žabi što je to od Islama, ti ćeš, kaže, biti da od njih koji je Allah, poslanih sallahu sallam, onaj opisao. Busr ibn Amr kaže, ušao sam kod Sehla ibn Huneyfa, pa kaže, čuo sam da je Allah, poslanih sallahu sallam, rekao o harurijama, prenosim od vjerovjesnika, a neću ti kaže ništa dodati na ovaj hadis. Kad je spomenuo je, kaže, ljude tamo i tamo, kad pa je pokazao prema Iraku, učit će, kaže, Kur'an neće prolaziti njihova grla, izlijetat će iz vjere kao što izliječi strila, kroz, odnosno proliječi strila kroz lovinu. Kaže, hoće li imati kakav znak? Kaže, ja sam ti prenio ono što sam, kaže, samo čuo. Ovaj hadis se nalazi oba sahiha. Od Sehla ibn Hanifa se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao fitnetul qaum qibla al mashriqi muhalaqata ruusihim fitna svi ljudi će biti kaže sa istoka doći obrijanih glava ibn abbas kaže da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao učiće kaže Kur'an ljudi od moga ummeta će iz vjere onako kao što strela prođe kroz lovinu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis Abdullah ibn Omera pojavit se ljudi, kaže, od mog ummeta čija djela neće imati ništa sa islamom, odnosno imat će kriva djela, učit će Kur'an, neće prolaziti njihova grla. Vi ćete, kaže, svoja djela omalovažavati pored njihovih djela. Al kaže, kad se oni pojavi, ubijajte ih blago onome koji ih ubije i blago onom koga oni ubiju. Kad god se pojavi jedna skupina ili generacija, Allah će ih sasjeći. Kad god se pojavi, kaže generacija, Allah će je sasjeći. Kad god se pojavi generacija, Allah će je sasjeći. Kaže, pa je to Allahu poslanik sallallahu sallam spomenuo 20 i više puta. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed. Kaže Allahu poslanik sallallahu sallam u hadisu od Ibn Omera, od Allah ibn Omera, Fitna kada dolazi sa ove strane, tamo gdje se pojavljuju šeitanovi rogovi, pa je pokazao prema istoku Ašije, Al-Batinije, Al-Rafidije, Al-Kafire, Al-Mušrike, Al-Zanadika, Al-Zalime govore da je pokazao prema sobi koga? Aisha radijallahu anha. Međutim, istina kako je upisao Allahom poslanik sada selem da će doći Harurije, to jeste iz zemalja, odnosno iz zemlje Iraka, jer su oni ošli prema Nahrevanu, prema Haruriji, tražili su put prema Medajn, to jest gradovima, onaj, iračkim gradovima. Kaže Abdullah, Ibn Amr. Čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, bit će, kaže, hirža i poslije hirže, pa će se, kaže, ljudi sastati tamo gdje je otišao, učinio hiržu Ibrahim alaihi sallatu ve sellem. Neće, kaže, ostati na zemlji osim zli ljudi. Zatim će, kaže, zemlja izbaciti. E, niko ko bude onaj, e, milostiv ili neće dopusti Allah subhanahu wa ta'ala da se odmore na jednom mjestu. Gonit će ih vatra zajedno sa svinjama i majmunima, Spavat će onda gdje oni budu spavali, odmarat će onda gdje budu oni odmarali. Poješće svakog onoga koji za njih ostane. Kaže, čuo sam Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, pojavit se skupina, kaže, sa istoka, od moga umeta, učit će Kur'an, neće prolaziti njihova grla. Kad god se kada je pojavi jedna skupina, kaže, Allah će ih sasjetiti, pa je tu poslanik sallallahu alaihi sallam po, uh, spomenuo više od deset puta. Kaže, sve dok se ne pojavi u zadnjoj skupini, deđal. Ebu Dher, kaže, čuo sam Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, posle mene od moga ummeta doći će, kaže, ili doći će od moga ummeta ljudi koji će učiti Kur'an, neće kai prolaziti njihova grla, izlazit iz vjere kao što strila proleti kroz lovinu. Kaže sa Ibn Samet, vidio sam Zulfa Ibn Amra, al Gafarija, kaže, čuo sam Ebu Zera da je rekao tako i tako. Kaže, i ja sam čuo da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je isto to rekao, hadis bilježi imam Buhari. Aisha radijallahu anha, kao što stoji u hadisu od Mesruka, kaže, upitala, imaš ti, kaže, ikakvo, imaš ikakvu vijest o tome i tome, čija je ruka poput onaj dojke koji će biti, koji je ubije na Harori. Kaže, čuo sam, kaže, da mi napiši svjedočenje i svih oni koji tu budu, kada je svjedočili, koji su to vidjeli. Kaže, pa sam otišao od čovjeka do čovjeka koji su to vidjeli, kaže, pa sam zatražio od njih da posvjedoče i da napiše se koji su vidjeli, to vidjeli, pa sam došao kod Aiše radijallahu anha, onaj, pa je vidjela. Kaže ona, jesu svi, kaže, ovi to vidjeli? Kaže, da. Kaže, sve sam ih pitao i svi su, kaže, vidjeli, svi su se, kaže, potpisali. Kaže ona, neka Allah prokune toga i toga. Onaj, rekao je da će se boriti noću, a onda je se, kaže, ona okrenula i zaplakala na stranu. Naime, Ali, radi anhum, kad je krenuo protiv njih, eh, njemu se eh, pokazao na put, došao je na put jedan vračar, gatar, i rekao Ali, nemoj, kaže, onaj po danu ići i nemoj, kaže, ići tu, idi tuda i tuda i bori se protiv njih noći. Kaže, ali ne, uradi suprotno kao što ti rekao. Kaže, ali uradio sam to da ne bi ljudi pomisli kako on nešto zna. Kaže, pa sam suprostavio i tako, tako sam i pobjedio, jer Alija radi lanhu, kao što je došlo u hadisima Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Debu Sejda al-Hudrija kako prenosi e, Ređa ibn Rabija Rubedi od svoga oca da je rekao sjedli smo kod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa je se kaže pojavio iz kuća svojih žena pa smo kaže ustali sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem onda mu je kajnanula pukla odnosno sandala mu je pukla pa je ostao Ali radi anhu da mu onaj spoji vezce na sandali pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao mi smo kad nastavili dalje sa njim pa smo kaže čekali kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem među vama će biti oni koji se budu kaže borili protiv onih koji budu iskrivljavali Kur'an Ili bit ćete, kaže, odnosno borit ćete kao što se borilo protiv mene kad im se Kur'an objavljivao. Pa će, kaže, biti među njima Ebu Bekr i Omer, ali pravi koji će se, kaže, boriti protiv njih i onaj koji veže, kaže, moje sandale. To jeste Alija radi Allahu. Anu, kaže, pa smo došli da uzmemo muštuluk i rekli smo Alija, Allahu poslanik sada sada je rekao tako i tako. U hadisu od Abdullaha Ibn Mesuda kaže, došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u kuću Museleme, pa je došao Ali i rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja um Museleme, ovaj će se kaže boriti protiv nakitina al-qastin al-mariqin posle mene. Kaže boriće se protiv nakitin, kaže oni koji se budu suprotstavljali to jest Talha i Zubair sa Išom borit se protiv Kastin, borit se protiv pravednih ljudi, to jeste Moavije i njegovih tabora i vojske. I borit se protiv Marekin, oni koji budu izlijetali iz vjere, to jeste borit se protiv Haridžija. I ti hadisa ima također puno, ali nećemo ih ponavljati zato što vidim da je već kraj, odnosno koliko imam tarik još. Do Adema, radi Allahu anhu, dok on ne zauči. Dobro. Draga braćo, mojezini imaju položaj kod Allaha te barka, ali vjerujte, Vjerujte, ja bih volio da i ja i svi imamo nagradu kao što ima on, inša Allah, ta, da malah upišu se vab. Kaže Alija radi lanhu, kad se odlučio da krenje prema Šamu, došli su mu muslimani rekli, ja emir muminin sablje su nam se iskrivile, tobolci su nam se poderali, strijele su nam se polomile, koplja nam, kopalja više, kaže, nemamo. De nam, kaže, da opusti, da se, kaže, malo opustimo, odnosno da se pripremimo za borbu protiv onaj Muavi, odnosno kad ćemo krenuti protiv Muavije, pa im je, kaže Alija, dopustio da ostanu, onaj da sačekaju, da se odmore. Kaže, protiv Alije su izlazle, izlazle razne skupine ljudi, odnosno pojedinci koji su se suprostavljali njemu, između ostalog e, pleme Benu Nađije. Kaže, pa je Alija radila Anhu poslao u vojsku poslao vojsku na njih, savladao ih sve i zarobio je nešto oko 500 što žena, što djeci. Kaj je pa je došao u Maskala ibn Ma'akal sa 500.000 dirhema i rekao hoću ja odkupiti. Kaže pa su prihvatili muslimani da ih odkupi. Kaže pa ih uzeo i oslobodio ih. Onda je kaj je pobjegao Ibn Abbas u Basr i rekao onaj Ma'akal je napisao ovome Ibn Abbasu kaj je došao ti je Ibn Maskala pobjegao nije platio za ove onaj zarobljenike. Kaže Ibn Abbas, došao sam kaj tebi da platim. Ništa se kaj ne skiraš tebi plati. Kaj pa onda pobjegao od Ibn Abasa <coughs> onaj, u Šam. Kaj je došao kod Muavije, ispričao Muavije šta se desilo, kaže Muavija, nemaš ti, kaže, više nima ništa dužan. Ovo su bili, dakle, neki od povoda koji će se, onaj, koji će se onaj, desiti kasnije da Alija Rada pokrene vojske protiv Šama. Ove godine su preselili Habab ibn Eret, o njemu smo govorili. Habab ibn Eret jednom prilikom uh, ušao kod Omera radi Allahu anhu i kaže Omer radi anhu ustante na ovom mjestu ne može kaže niko sjediti osim Hababa a prije Hababa Bilal kaže Habab ja mir al mu'minin Bilal kaže kad su patili u Mekki njega je neko branio koga je branio Evo Bekr ga je branio, otkupio ga. Kaže, mene niko nije branio. kad je naložili su mušici vatru, kaže, pa su mene bacili na vatru. Kaže, pa je skinuo svoju košulju radi lanu, kaže, vidi mi tragova. ona kaže, sve tagove, kako je spržena su mu leđa, kako je gorio na vatri radi anhu wa arda. A njega, njega su, kaže, malo prije smo spomenuli kako je onaj poginuo. Huzeyme ibn Sabit, također je eh, Asal Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, Abdullah ibn Erham ibn Abil Erham, primio islam kada je eh, ona Meka oslobođena. Zatim je e, dolazio, odnosno bio jedan od pisara, dolazio je sa, sa onaj zapisanim dijelom na objavi. Zatim Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Serh, također jedan od pisara objave, Amar ibn Jasir, Ebul Jagdan al-Abesi, a govorili smo prošli put o njegovoj e, smrti, kako su ga, kako je poginuo od strane Moavine vojske i kako ga je onaj sin od Amra ibn Asa branio, Abdullah ibn Amr, branio ga, odnosno i sam Amr je govorio, ja se ne bi radovao njegovoj smrti, teško onome ko se bude, ko ga bude ubio i ko bude dijelio njegov plijen. I Rabija bintu Ma'avez ibn Afra, ona je primila islam da ona uvijek je išla sa Allahovim poslanikom, poslanikom sallallahu alaihi sallam, liječila je bolesni, odnosno liječila je ranjeni, donosila im vodu i potom je ostala ona je upamćena i poginula je na sifinu, onda kad je poginuo velik broj muslimana. Kaže, ostavnika Šama je poginulo 45.000, ostavnika Iraka poginulo 25.000, što jeste 70.000 ukupno muslimana, izgubilo je onaj život za nekoliko mjeseci ovih ratova A onda Ibn Kethir kaže, nastala je 38. godina, a mi ćemo, ako nas Allah poživi, govoriti 38. godina sljedeći put, inša Allah. Sallallahu ala sallam, nabina Muhammedu, ala Muhammedu, zakum Allah, hajra, jazakum. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصف تأتيني